iparaldeko talde frango xarari jelostuko zaizkio. Denek berantetxia dutelarik zela iratzea, plazer hori ukanen dute xaraterrek, baita irundarrek ere larun batean, erdi profesionalen estatutua badutelako. Patxi jauregi xarako arduraduna. Oficialki horak gira, Euskal lendabiziko difizioa da eh, somi profesionala. Orduan, eh, orain, be, bai, uh, eh, atrenatzen algira, normalki. Geinerat, xaratarek Espainiako arauak segitu behar dituzte kirolaren aldetik, eta osagarri neurrientzat, zerbait jakinduten Frantziako federaziotik galegin diogu patxi jauregiri. Ez, ez dugu erantzunikukan, ofizialki. Orduan guk egin dugu behar dizerdi, zer, eh, zer egiten algin nuen e, eta, eta nola egiten algin nuen ere bai guk gazteekin, eta behatera da, eh, egia errateko ez hainitzen trenatu. Eh. Jonden martxuan, xapelketa gelditu behar izan zuten, ondotik nola ibili diren entrenamenduetan, aipatzen dauku inigo kamarero irungo presidenteak. Entrenamenduak ere izan dira pizka tarraroak, ginen abuztuan, gero moztu ziguten, gero berriz bueltatu, izan da pixka raroa dena. Liga hasi baino lehen nahi genu partio bat jolastu, eh, antolatzea lortu genuen korrika eta presaka, bera bera aurka, Eta bueno, naiz eta gauldu hori zen helburua, ez, eh, e, minutu batu, batzuk e, lortzea zelaian, aprobak, probak egitea jokalari batzuekin, zaiti jokalari berri asko daude, eta bueno, e, ondoria ona izan zen naiz eta galdu, proba hau egin genuen, eta minutua jolastu. Abantaila beraz txingutiko jokolariek derbia aintzin, egitmoaren aldetik, itzordua larun bat haratsaldeko lau horrenetan irungo zelaian.